Əmmə ba'd, əziz müsəlman qardaşlarım, hamınıza Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Yenə də səhabələrdən biri barədə söhbətimiz davam edir. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin iki qızını alan Osman İbn Affan radiyallahu anhudur. Osman İbn Affan Peyğəmbər s.ə.v-in əvvəlcə Ruqiyyə, sonra vəfat etdikdən sonra Ummu Gülsümü aldığına görə Rasulullah s.ə.v ona Zinnureyn ləqəbini vermişdir. Zinnureynin hərfi tərcüməsi iki nurun sahibi deməkdir. İki nur Ruqiyyə və Ummu Gülsümdür. Onlara sahib olan da Osman radiyallahu anhu idi. Peyğəmbər s.ə.v dünyaya gəldikdən 6 il sonra miladi tarixi ilə 576-cı ildə Osman radiyallahu anhu dünyaya gəlmişdir. Məkkə şəhərində anadan olmuşdur. Osman Əbu Bakır radiyallahu anhunun dəvəti ilə İslam dinini qəbul etmişdir. Onu İslam dininə Əbu Bakır radiyallahu anhu dəvət etmişdir. O, İslamı qəbul edən ilk 10 nəfərdən biridir. Həmçinin cənnətlə müjdələnən 10 nəfərdən biridir. Osman radiyallahu anhu çox utancaq, mülayim xasiyyətli, gözəl əxlaqlı, mübahisələrə baş qoşmayan fağır bir insan idi. Qureyş tayfası onu hələ İslama qədər ki dövrdə çox istəyirdi. O qədər çox istəyirdi ki, sevgi mövzusunda məhz onu məsəl çəkirdilər. Baxın, qadınlar öz uşaqlarını oynayan gördükdə, onları əzizləyib belə deyərdilər. Uhibbukə hubbə Qureyşin li Osmanə. Mən səni Qureyş Osmanı sevdiyi kimi sevirəm. Subhanallah. Qureyş Osmanı sevdiyi kimi mən də səni sevirəm. Görün nəyi nəyə bənzədirdilər. Ən böyük sevgini Qureyşin Osmana olduğu sevgini hesab edirdilər. O İslama qədər Allaha şərik qoşmamış, zina etməmiş, adam öldürməmiş və s. yaramaz işlərdən kənar uzaq olmuşdur. Osman radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v-in dəvətini qəbul etdikdən sonra, İslama daxil olduqdan sonra Qureyş sanki ona olan məhəbbəti bir dəfəlik kökündən kəsir və ona qarşı çox sərt münasibətlər göstərir, ona əziyyətlər verir və ilk həyat yoldaşı ilə hicrət edən insandır ki, Osman radiyallahu anhu Ruqiyyəni götürüb radiyallahu anhanı Həbəşistana hicrət edir. Həbəşistana hicrət edənlərin içində o və onun həyat yoldaşı da olur. Sonradan onlara xəbər gəlib çatır ki, Məkkədə müsəlmanlara qarşı artıq münasibət biraz yumşalıb və o həyat yoldaşını götürüb geri dönür Lakin Məkkiyə çatdıqda görür ki, heç də onların dediyi kimi deyildir. Əksinə ondan da pisdir. Və yenə əziyyətlərlə, çətinliklərlə qarşılaşır. Bu dəfə Məhəmməd s.ə.v ona Mədinəyə hicrət etməyi əmr edir. Və Osman radiyallahu anhu Mədinəyə hicrət edir. Beləliklə o iki hicrət edir. Həbəşistana, sonra da Mədinəyə. Və Quran-ı kərimdə mühacir dedikdə, mühacirlər iki qismə bölünür. Təkcə Mədinəyə hicrət edənlər Və bir də həm Mədinəyə, həm də Həbəşistana hicrət edənlər Osman radiyallahu anhu da bunlardan idi. Osman Peyğəmbər s.ə.v-in ən yaxın səhabələrindən, yenə deyirəm, cənnətlə müjdələnənlərdən biri idi. Peyğəmbər s.ə.v öz yanına hər adamı buraxmırdı. Günlərin bir günü Osman radiyallahu anh gəlib izn istədi. Və Peyğəmbər s.ə.v qapıda dayanan səhabəyə dedi ki, ona izin ver gəlsin və onu cənnətlə müjdələ. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v bir yerə səfər etdikdə, gəzintiyə çıxdıqda hər adamı özü ilə götürmürdü. Çox istədiyi adamları özü ilə götürərdi. Və günlərin bir günü Uhud dağının üstündə dayanarkən dağ tərpəndi, silkələndi və Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, sakit ol ey Uhud, sənin üzərində bir Peyğəmbər, bir siddiq və iki şəhid dayanıb. Peyğəmbər s.ə.v-in yanında dayananlar kimlər idi? Abu Bakır, Ömər və Osman radiyallahu anhum. Osman radiyallahu anhu bir çox döyüşlərdə iştirak etmiş və canı ilə, malı ilə İslam dininə köməklik göstərmişdir. Osman radiyallahu anhu döyüşlərin birində Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, kim Usra ordusunu silahla təchiz etsə, cənnətlikdir. Və Osman radiyallahu anhu onu təchiz edir. Həmçinin deyir, kim Rumə quyusunu alsa, cənnətlikdir. Osman radiyallahu anhu o quyunu alır. Və Peyğəmbər s.ə.v görün onu necə müjdələyir. Deyir ki, bu gündən etibarən Affanın oğlu nə edirsə etsin, bunun ona heç bir zərəri dəyməz. Bu gündən etibarən Affanın oğlu nə edirsə etsin, bunun ona heç bir zərəri dəyməz. Nə qədər xətaları olsa Allah subhanətə alə onu bağışlayacaqdır. Osman radiyallahu anhu, Ömər radiyallahu anhunun vəfatından sonra şuranın razılığı ilə gəldiyi qərarla xəlifə seçilir və 11 il, 11 ay xəlifəlik edir. İslam dininə bir çox xeyirlər verir. Bunlar saysız hesabsızdır, lakin bunlardan ən yadda qalanını, ikisini sizə deyəcəyəm ki, yadınızda saxlayasınız. Quran-ı kərimi cəmidir, kitab halına salır və altı nüsxəsini əli ilə yazır, əli ilə. Həmçinin ilk dəfə dənizdə gəmilərin birliyini, yəni gəmi dəniz donanmasını Osman radiyallahu anhu yaradır. Onun barəsində səhih mənbələrdə bir çox fəzilətli hədislər vardır. Bu hədisləri oxuyarkən insanı ağlamaq tutur. O cür həyalı insan olub, o cür Allahdan qorxan insan olub, o cür Peyğəmbər s.ə.və Ömərə, Əbbakrə, Əliyə yoldaş olub. Xavaricilərin əli ona necə qıydı, necə öldürdülər, Allah onların cəzasını versin. Ubeydullah ibn Adi rəvayət edir ki, bir nəfər gəlib Osmana validdən şahid etdikdə o deyir ki, həqiqətən uca Allah Məhəmmədi haqq ilə göndərmişdir. Mən Allaha və onun elçisinə itayət edənlərdən, onun gətirdiyinə iman gətirən iki dəfə əvvəl Həbəşistana, sonra Mədinəyə hicrət edənlərdən, onun ən yaxın sahabələrindən və ona beyyət edənlərdən oldum. Allaha and olsun ki, vəfat etdiyi günə qədər ona asi olmadım və onu aldatmadım. Həmçinin Əbu Bəkr və Ömərlə olan münasibətin də belə idi. Allaha and içirsə, Osman radiyallahu andını hər bir müsəlman qəbul etməli və bunun həqiqət olduğunu etiraf etməlidir. Sonra Abdullah ibn Ömər radiyallahu onu müdafiə edir, deyir ki, Osmanı söyməyin. O aramızda ən xeyirlilərdən idi. Sahabənin sahabəni tərifləməsi nə deməkdir, bilirsiniz? Səhabə dediyi hədis yoxlanılmadan qəbul edilir. Səhabənin dediyi söz yoxlanılmadan qəbul edilir. Çünki Allah onlardan razı idi, onlar da Allahdan. Günlərin bir günü Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, məndən sonra fitnəyə məruz qalacaqsınız. Səhabələr soruşurlar ki, ey Allahın elçisi, onda biz nə edək? O deyir ki, əmin sadiq olan Osmanın və onun yoldaşlarına qoşulun. İlk fitnə nə zaman baş verir? Osman radiyallahu anhunun xilafətinin sonuna yaxın. O da xavaricilərin fitləsi olur. İlk dəfə onların fitnəsi meydana çıxır. İlk firqə İslamdan ayrılmış, ilk firqədir ki, Osmana qarşı çıxıb onu öldürürlər. Peyğəmbər s.ə.v həmən dövrü əvvəlcədən gələcəyini xəbər verir və deyir ki, o dövrdə Osmana və onun yoldaşlarına qoşulun. Həqiqi müsəlmana, sələfi salihə qoşulun. Xavaricilərə deyil, sələfi salihə qoşulun və cəmaatdan ayrılmayın. Osman radiyallahu anh'ın Allahdan qorxan bir insan olduğunu bu rəvayət açıqlayır. Sahabə deyir ki, Osman bir qəbrin yanında dayanıb ağladı. Və o qədər ağladı ki, saqqalı tamamilə göz yaşı oldu. Ona Sual verdilər və dedilər ki, heç cənnət və cəhənnəmi yada salıb bu qədər ağlamırsan. Heç cənnət və cəhənnəmi yada salıb bu qədər ağlamırsan. Osman radiyallahu anhu dedi ki, mən Peyğəmbər s.ə.v-in belə dediyini eşitdim. Qəbir, ahirət mənzillərinin birincisidir. Qəbir, ahirət mənzillərinin birincisidir. Əgər bəndə burada nicat tapsa, sonra da onun üçün yaxşı olacaq. Yox, əgər nicat tapmazsa, ondan sonra onun vəziyyəti daha da pis olacaqdır. Əsas, çalışın ki, ahirət üçün azuqə yığasınız. Ahirətdə sonunuz sizin yaxşı olsun. Bu dünyada kimin sonu necə olur olursa, olursa olsun, ahirətdə pis aqibət olanların vay halına. Əli radiyallahu anhu Osmanı çox sevərdi. Və hətta Osmanın evini xavariclər mühasirəyə aldıqda o öz oğlanlarını götürüb gəlir onun yanına və deyir ki, bu mən, bu da mənim oğlanlarım. Ölənə qədər səni müdafiə edəcək. Osman radiyallahu anh deyir ki, lazım deyil. Peyğəmbər s.ə.v məni şəhid olmaqla müjdələmişdir və mən buna səbr edəcəyəm. Və o mənə demişdir ki, Allah sənə bir köynək, libas yeyindirmişdir. Onu əynindən çıxartma. O da həya libasıdır, səbir libasıdır, təqva libasıdır. Allah subhanətə alə onu Osmana verir, radiyallahu anhuya. O da axıra qədər səbr edir, ta ki xavariclər gəlib onu öldürür. Öldürəndə nə baş verir? Xütbənin sonunda görəcəksiniz. Öldürəndə çox qəribə bir hadisə baş verir. Əlinin tərəfdarları ondan soruşdular ki, sabah xavariclər bizdən Osman haqqında soruşduqda Biz onlara nə cavab verək, nə deyək? Əli radiyallahu anhu deyir ki, deyin ki, o iman gətirib, əməli salihlərdən, Allahdan qorxulub, yaxşılıq edənlərdən idi. Sonra da Əli ibn Əbi Talib Allahın bu ayəsini oxuyur. Və innəl-ləzinə səbəqət ləhum minnəl-husnə uləykə anhə mubadun. Öncədən özlərinə nemət, cənnət, əbədi saadət yazılmış kəslər cəhənnəmdən uzaq olacaqlar. Osman da onlardandır. Bu ayəni Əli radiyallahu anhu belə təfsir edir ki, Osman heç vaxt cəhənnəmə düşməyəcəkdir. O cənnət əhlindəndir. Başqa bir rəvayətdə də Əli ibn Əbi Talib Kufə məscidində xütbə verdiyi zaman deyir ki, ey insanlar, Osmanın əleyhinə danışırsınız. Lakin həqiqətən mən də, Osman da Allahın müjdələdiyi müsəlmanlardanıq. Uca Allah buyurur ki, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ İxvanən alə sururin mütəqabilin. Biz onların ürəklərindəki kin küdurəti çıxarıb atdıq. Onlar bir-birini çox sevirdilər. O sahabələr qardaş idilər. Onlar qardaş olub taxt üstündə qarşı-qarşıya əyləşəcəklər. Cənnətdə onlar yenə bir yerdə olacaqlar. Bu dünyada bir yerdə qardaş, bir cəmaat olduqları kimi cənnətdə də bir yerdə olacaqlar. Əli onu o qədər çox istəyirdi ki, radiyallahu anhu, Fatimə radiyallahu anhadan sonra evləndiyi zövcəsi Ummul Bənin bin Təhəzindən olan övladına Osman adını verdi. Əli radiyallahu anhu öz oğluna Osman adını verdi. Və biz bilirik ki, Peyğəmbər s.ə.v-in tövsiyəsi idi. Alimlərin tövsiyəsidir ki, uşaqlarınıza yaxşı adlar verin. Əməli salih insanların adlarını verin ki, o adlarla onları çağırdıqda onlar da yada düşsün. Osman radiyallahu anh'ın da adını gör, kim öz oğluna qoymuşdur. Osmanı sevməyən xavaricilərdən biri həc ziyarətində gəlir, görür ki, bir dəstə cəmaat, böyük bir toplum bir nəfərin başına yığışıb və soruşur ki, bu kimdir? Deyirlər ki, bu Abdullah İbni Omardır. Radiyallahu anhuma. O yaxınlaşır Abdullah ibn Omara və isteza ilə, kinayə ilə deyir ki, Osmanın Uhud döyüşünü tərk etdiyini bilirsən, qaçıb, döyüşdən, cihaddan qaçıb. Gülə-gülə deyir. Sonra yenə deyir, Abdullah radiyallahu anh deyir, bəli, bilirəm. Sonra yenə deyir, Osmanın Bədir döyüşünü tərk etdiyini, Bədir döyüşündən qaçdığını bilirsən, Abdullah radiyallahu anh deyir ki, bəli, bilirəm. Sonra deyir, Osmanın Rizvan beyyətini tərk etdiyini, beyyətdə iştirak etmədiyini bilirsən? Abdullah radiyallahu anh deyir ki, bəli, bilirəm. Gülə-gülə dönüb çıxıb getmək istəyir. Yəni, mən səni susturdum. Abdullah radiyallahu anh çağırır, deyir ki, qulaq as. Allah subhanətə alə Quran-ı kərimdə nə deyir? Deyir ki, İnnellezine tevellev minkum yevmel teqal cem'ani innema istezellehum şeytan bibadi ma kesebu ve lekad afallahu anhum innallaha gafurun halim. Uhudda iki qoşun qarşılaşdığı gün içərinizdən üz döndərən kəsləri qazandıqları bəzi şeylər, xətalar üzündən şeytan büdürəməyə, səhv etməyə vadar etdi. Osman da onlardan idi. Allah artıq onları əff etdi. Həqiqətən Allah bağışlayandır, həlimdir. Bu ayəyə nə isə deyə bilərsən, Allah onu özü bağışlayıb. O ki, qaldı Bədir döyüşünə, Peyğəmbər s.ə.v özü ona xəstə olan zövcəsini, Ruqiyyəni ziyarət etməyə, gedib ona baş çəkməyə izin vermişdi. Bədir döyüşündə iştirak etməməyə Peyğəmbər s.ə.v özü izin verdi və ona dedi ki, həqiqətən Bədirdə iştirak edən şəxsin qazandığı savab qədər sənə də savab yazılar və ona çatan pay qədər sənə də qənimətdən pay çatar. Görün, Peyğəmbər s.ə.v bunu özü deyir və sonra yenə Abdullah radiyallahu deyir ki, buna necə sözüm var? Peyğəmbər s.ə.v özü ona izin verdi. Peyğəmbərin də danışdığı öz başından deyildi. Məyyən tiqvanil həvə in huvə illə vəhyün yuhə. O heç nəyə öz başından danışmır. Nə danışırsa, ona nazil olan vəhiy vasitəsilə danışır. O ki, qaldı <clears throat> Rizvan beyyətinə Osman radiyallahu anhını Peyğəmbər s.ə.v Məkkəyə müşriklərin üstünə elçi kimi göndərir. Və Osman radiyallahu anhını gəlməsi yubanır deyə Peyğəmbər s.ə.v o orada iştirak edən 1400 sahabədən beyyət alır ki, axıra qədər müşriklərlə vuruşacaq və Osmanın intiqamını alacaq. Əgər onlar onu öldürüblərsə. O sahabələr beyyət etdikdə Osman radiyallahu anh onların yanında olmur. Peyğəmbər s.ə.v sağ əlini qaldırır, deyir ki, bu Osmanın əlidir. Sol əlini də qaldırır, o əli tutur, deyir ki, bu da mənim əlimdir. Osman beyət etdi. Sonra Abdullah radiyallahu anh deyir ki, buna sözün nədir? Osman özü beyət etmədi. Peyğəmbər s.ə.v onun əvəzinə beyət etdi. Hansısa sahabənin əvəzinə Peyğəmbər s.ə.v beyət edib, bu ancaq Osmana nəsib olub radiyallahu anhya. Bu da onun üçün şərəfdir. Peyğəmbər s.ə.v-in əli onun əlini əvəz etdi. Osman radiyallahu anhu hicri tarixi ilə 35-ci ildə Zilhicə ayının 18-i cümə günü vəfat etdi. Şəhid oldu. Şərəfə baxın. Fəzilətə baxın. Cümə günü vəfat etmək özü də şəhid kimi. Xavariclər onun evinə soxuldular və Sədus qəbiləsindən Cəbələ adlı birisi onu qılıncla vurduqda Osman müdafiə olunmaq üçün əlini uzatdı və qılınc onun əlini kəsti. Əlindən qan damlası Quran-ı kərimin üstünə düşdükdə Osman radiyallahu anh dedi ki, and olsun ki, bu əl ilə Quran yazılıb. Bu əli kəsirsiniz. Görün, o anda da onlarla necə əxlaqla davranır, necə mülayimcəsinə onlara müraciət edir. Onun əlindən axan bir damla qan hansı ayənin üzərinə düşsə yaxşıdır? Bu da Allahın bir möcüzəsi, kəraməti idi onun üçün. Allah Subhanahu taala ayədə deyir ki: "Və in tawallu fəinhum fəinnəmə hum fi şikakın fəsəyəkvikəhumullah və huvəs-səmiul alim." Belə olduqda sən onların düşmənçiliyindən qorxma. Belə olduqda sən onların düşmənçiliyindən qorxma. Allah sənə tezliklə sənin intiqamını onlardan almağa kifayət edər. O hər şeyi eşidən və biləndir. Sonra onu qılıncla vurub öldürdülər. O xavaricilər görün kimi öldürdülər. Peyğəmbər s.ə.v bir dəfə həyətində oturub ayaqlarını hovuza sallayır və ətəyini qaldırır dizindən yuxarı. Dizdən yuxarı da bilirsiniz, övrət yeridir. Bəyənilir ki, ora bağlanılsın. Vacib deyil bağlanılması. Bəyənilir ki, ora bağlansın. Abu Bakr radiyallahu daxil olur. Peyğəmbər s.ə.v ona əhəmiyyət vermir. Ömər daxil olur radiyallahu ona da əhəmiyyət vermir. Elə ki, Osman radiyallahu daxil olur, ətəyini çəkir dizinin üstünə. Onlar çıxıb getdikdən sonra Ayşə radiyallahu deyir ki, Abu Bakr gəldi, ona əhəmiyyət vermədin. Ömər gəldi, ona da əhəmiyyət vermədin. Elə ki, Osman gəldi, sən paltarını dizinin üstünə çəkdin. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mələklərin utandığı, həyalı bir kimsədən mən utanmayımmı? Mələklərin utandığı, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin utandığı bir kimsəni utanmayıb həyasızcasına öldürdülər. Onun Allahdan qorxan, həyalı bir insan olduğunu, Əbu Bəkirlə, Ömərlə, Əli ilə dost, qardaş olduğunu bütün Azərbaycanın tanıdığı dahi şair Nizami Gəncəvi, Allah ona rəhmət eləsin, görün öz şeirində necə izah edir. Deyir ki, Allahı tərif edərək, bu evə yeddi səqf yarattın yenə, tapşırdın onu da dörd xəlifənə, Siddiq, sədaqətə olmuşdur rəhbər, Faruqi fərqdən uzaq bildilər. O, Allahdan qorxan həyalı qoca Osmanı qəst edir. Tanrının şiri ilə həmdərz olunca burada da Əli radiyallahu anhunu qəst edir. Dördü də bir yolun sarbanı oldu. Dördü də bir ləkin reyhanı oldu. Bu dörd xəlifə ilə güldü məmləkət. Hər ev dörd divarla qurular əlbət. Bu dörtlük birləşdi qoca dünyada, bu dörd bucaq evi gətirdi dada. Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanətə alə bizi o sahabələrə oxşarlardan və oxşarlardan etsin. Həmçinin bizim başımıza gələn fitnələrdən bizi uzaq etsin və fitnəkarların o fitnəsindən də, hiləsindən də bizi qorusun. Amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم